Braću moja draga, razuman insan, kada pogleda oko sebe i ljude koji ga okružuju, sigurno će primijetiti da se broj zemljotresa u zadnjih nekoliko decenija izuzetno povećao. I da je taj broj mnogo veći od broja u prethodnim vremenima. Prateći dešavanja u svijetu vidimo i čujemo na svakom koraku da se dešavaju mnoge vremenske nepogode. Zato ćemo mi, vraću moja draga, u ovom večerašnjem druženju cijelo druženje posvijetiti govoru o toj tematici, o mnoštvu zemljotresa. Zato smo i nazvali večerašnju temu zemljotresi kazne ili upozorenja. Zasigurno, braćo moja draga, ova tematika, mnoštvo zemljotresa, ima svoje naučno tumačenje ali također ova tematika ima svoje i islamsko vjersko tumačenje koje hvala uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala nije u koliziji kontradiktornosti sa tumačenjima nauki. Na samom početku pokušat ćemo, braću moja draga, da spominjemo ukratko samo neke najbitnije događaje zemljotrese koji su se desili u samo zadnje dvije decenije. Kako bi zaista vidjeli da je istinita činjenica da se u zadnje vrijeme povećao broj zemljotresa, a to će nam, ako Bog da, otvoriti vidike da treba da govorimo o ovoj tematici i njenom tumačenju gledanost aspekta Islama. Pa prisjetimo se samo nekih događaja, znači uzet ćemo događaje koji su se desili u zadnje dvije decenije. Sjetimo se zemljotresa 1988. u Armeniji, u kojem je, braću moja draga, smrtno stradalo 25.000 ljudi. Znači, 1988. veliki zemljotres zadesio je Armeniju kojoj je stradalo, smrtno stradalo 25.000 ljudi. Nakon toga dolazi poznati zemljotres u Iranu 1990. godine, u kojem je stradalo smrtno 40.000 ljudi, a 60.000 ljudi je povrijeđeno. Nakon toga nam dolazi poznati zemljotres u Turskoj 1990. godine. 1999. godine u kojem je smrtno stradalo 15.000 ljudi. Nakon toga opet zemljotres pogađa Iran 2003. godine u kojem je smrtno stradalo 26.000 ljudi, a 15.000 ljudi je ozlijeđeno. Nakon toga 2004. godine dešaje se poznati tsunami koji je zadesio Istočnu Aziju, a najviše Indoneziju i susjednih deset zemalja gdje je stradalo ni manje ni više već 225.000 ljudi, četvrtina miliona ljudi. Nakon toga dešaje se poznati uragan Katrina, u kojem je stradalo otprilike hiljadu ljudi i poplavljen je čitav grad koji ni dan danas nije adekvatno renoviran. Nakon toga 2005. poznati zemljotres u Kašmiru u kojem je stradalo 79.000 ljudi. I nakon toga dolazimo do ove 2008. godine koja je gledano u prosjeku najjača. Prvo poznati ciklon Nagris koji je pogodio Mijanmar u kojem je stradalo 80.000 ljudi, a 50.000 ljudi se vode kao nestali. I imamo pri 20 dana poznati zemljotres koji je zahvatio Kinu, 12. maja u kojem je stradalo 65.000 ljudi do sadašnjim, znači po sadašnjim podacima, iako se pretpostavlja da će cifra ići i do 80.000 smrtno nastradali u ovom zemljotresu. To su, braću moja draga, samo neki podaci, neki podaci i zadnje dvije decenije koji nam jasno ukazuju kako je stanje na našoj planeti postalo alarmantno i da je svakim danom sve više i više teži. Pitanje koje se nakon toga svakako samo nameće jeste da li za tu pojavu postoji razlozi ili drugim riječima kazano da li čovjek ovaj sitni miskin, siroma, može svojim ponašanjem uzrokovati takvo nešto ili suprotno tome da li se može na neki način zaštititi od svega toga. Prije nego ponudimo odgovor na sve to, Treba spomenuti, braćo moja draga, neke činjenice koje su veoma bitne, veoma bitne da bi shvatili ispravno ovu tematiku. Prije nego počnemo govoriti kako Islam gleda na ovu tematiku i kako insana, muslimana postići na razmišljanje i uzimane pouka i poruka i svega onoga što se dešava oko nas, treba ukazati na jednu činjenicu bitnu. A to je, kada slušate naučna, naučno tumačenje zemlju tresa, vidjet ćete, braću moja draga, kako ti ljudi kada tumači, nikada nisu kazali da se to dovodi u vezu sa našim ponašanjem. U velikom broju slučajeva oni govore da je to dijelo prirode. U velikom broju slučajeva govore da je to dijelo prirode, ali braćo moja draga, to ostavlja negativne posljedice na ljude. Zato nikada ljudi nisu pomislili da trebaju iz svega toga uzeti neku pouku i da su možda baš oni uzrokovali takvo nešto. Normalno kazali smo na početku, islam je vjera nauki. I islam ima svoje tumačenje koji nije u koliziji sa tumačenjem, naučnim tumačenjem ali konkretno u ovom slučaju Islam se ne slaži da je to djelo prirodi. Islam podrža i da se protumači kako je došlo do zemljotresa, ali nas Islam uči zašto dolazi do zemljotresa i Islam nas uči kako bi čovjek vjernik trebao da se ponaša nakon svih tih dešavanja. Također, lijepo je spomenuti činjenicu da je neispravno uvjeđenje svih onih koji kažu da vjera ne treba da petlja svoj, ajde da kažemo, nos u te stvari. To je neispravno. Islam je, braćo moja draga, cjelokupna vjera, cjelokupan sistem života i vidjet ćete da je izuzetno mnogo pažnje posvijetio ovim dešavanjima. Nije ih ostavio nedefinisanim. Suprotno tome, izuzetno mnogo pažnje im je posvijetio i neispravno je ubjeđenje da je, da džamija jedino mjesto gdje se manifestuje islam. To je neispravno ubjeđenje. Islam je, braćo moja draga, i u džami, i na ulici, i kod kući, i s komšijom, i sa rodbinom i sa roditeljima, islam je cjelokupan sistem života. Na samom početku govora o ovoj tematici također treba spomenuti jednu veoma bitnu činjenicu, a to je da svako onaj ko se deklariše kao musliman, njegovo vjerovanje neće biti potpuno niti ispravno, sve dok ne bude vjerovao čvrstim ubjeđenjem da sve što se deša i na zemaljskoj planeti, i sve što se dešaje u kosmosu, dešaje se sa Allahovom dozvolom. Ništa, braćo moja draga, ne može se desiti bez Allahovi dozvoli. On daje da se nešto desi, gdje on hoće da se desi, koliko da se desi i kada da se desi. To moramo vjerovati. Jer poslušajte samo kako nam Kur'an govori u nekim ajetima, iako je mnogo drugih ajeta koji govori o Allahovoj moći, i njegovom sveobuhvatnom znanju. Pa u jednom ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri, u suri Al-An'am وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها Allah akbar. kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u njega su ključevi svih tajni i samo ih on zna i on zna šta je na kopnu i on zna šta je na moru i pogledajte sada Kaže, ni jedan list sa drveta ne spadni osim sa njegovim znanjem. Ni jedan list, vidjeli ste u jesen kako lišće pada. Ni jedan list ne padne osim s Allahovim znanjem. I to su riječi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte kako Allah opisuje te neke momente za koje čovjek nekad, hajde da kažemo malo je gafil prema tome, kaže وَيَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ On zna one, kaže, poglede, krijumice koje čovjek uradi pa pogleda u nešto zabranjeno. Zatvori čovjek kuću, spusti zastare pa upali video i gleda nešto što ne treba gledati. Konta ne vidi me niko. Siromahu jedan. Preispitaj vjerovanje. Ako misliš da te niko ne vidi. Ako želiš da te ljudi ne vide, a znaš da te Allah vidi, ha, alhamdulillah, vjeruješ ispravno, ali ti je slab iman. Ali kaže, on zna poglede oni koji se krijumice. Sjedi čovjek s braćom pa priča, a tamo nešto malo iza leđa gleda. Allah zna taj pogled. ona tuhfi sudur i on zna ono što je u grudima. E to je, braćo moja draga, ispravno vjerovanje o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Da se ne može nikakav tri desiti osim sa njegovom dozvolom. Na mjestu kojim on hoće, da traje koliko on hoće. To je, vraću moja draga, ispravno vjerovanje o uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. E sada, kada smo shvatili da se ništa ne može desiti bez dozvole uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što nije mogao nastati ni čovjek od majmuna, kao što su mnogi dugi niz godina ponavljali kao papagaji, tako, braću moja draga, isto ne može se desiti zemlju svet sam od sebe, niti može biti plod prirode. Oni nisu htjeli da kažu da je insan stvoren, samo kako ne bi priznali postojanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Sada možemo početi govoriti o zemljotresima. Nakon što smo shvatili da se zemljotres i bilo koja vremenska nepogoda ne može desiti osim sa dozvolom Allaha subhanahu wa ta'ala. Interesantno je spomenuti ovdje jednu činjenicu koju velik broj vas poznaje, ali također ubijeđen sam da je velik broj oni, kada su u pitanju šire mase, koji ne poznaju tu činjenicu, a to je da je mnoštvo zemljotresa pokazatelj blizine sudnjeg dana. Mnoštvo zemlje, mi o tome ne razmišljamo. Ja sam ubijeđen da ne razmišljamo o tome. Kada je nekom od nas palo na pamet, kada čuje zemljotres se desio na televiziji, kaže Allahu Akbar, blizu je sudnji dan. A tu je, braću moja draga, pokazatelj blizini sudnjeg dana. Mnoštvo zemljotresa je pokazatelj blizini sudnjeg dana. Kazao je Allah poslanik alaihi salatu wasalam u koji imam Buharija i muslimu od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu La tequmu sa'atu hatta yuqbada ilmu wa tuksiru Neće se desiti sudnji dan sve dok se ne podigne znanje dok se ne povećaju zemljotrisi, broj zemljotrisa dok se je te bez zeman, dok se ne približi vremena. Pogledajte kako se sada vrijeme približilo jedno drugom. Čovjek u Australiji ti ovdje razgovaraš direktno. Ustaneš saba malo podni. Nema bereketa u vremenu. Pa nastavlja Allah poslanik kaže وَتَظْهَرُ الْفِتَنِ I dok se ne pojavu, pojavi smutnje iskušenja i na kraju hatta yukfir al-herđu wa huwa al-qatl. I dok se ne pojavi mnoštvo ubistava. Vidite ovdje kaže Allah poslanik, neće se desiti sudnji dan dok se ovi pet stvari ne ispuni. A sve pet se ispunile. Sve pet ovih stvari se ispunilo. I približilo se vrijeme vremenu i povećao se broj zemljotresa i nestalo znanja. I povećala se smutnja i sušenja. Sve se ispunilo, braćo. Šta to znači? To znači da je blizu dan kada ćemo napustiti ovaj dunjalog. Kada ćemo stati pred uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i stroge i precizne račune polagati za svaki moment u našem životu. E tako bi, braćo moja draga, čovjek trebao vjernik da gleda na trise. Da su to upozorenja od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da su to opomene od uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Da se čovjek preispita da razmišlja da bi brzo mogao nastupiti sudnji dan, pa da se prispita šta je pripremio za dan kada će stajati i razgovarati sa uzvišenim Allahom bez prevodioca i bez posrednika. Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi na više mjesta pojašnjava nam šta je mudrost slanja kazni. Problem je kod nas zato što smo mi tu knjigu stavili ovako na policu i nikada je ne čitamo. A kada bi je čitali, nas ne bi iznenadili zemljotresi. Uopšte. Jer bi znali, jer bi bili spremni, jer bi očekivali. Jer tako mi uzvišenog Allaha, kada bi čuskije počele spadati i ljude u glavu, gađati mene, uopšte ne bi iznenadilo. Kakvi smo? Allah Đelešanu nam o tome govori u Kur'anu pa kaži.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 I na kraju kaže uzvišeni Allah. A mi ne šaljemo čuda samo izjed, mi šaljemo čuda samo da bi zastrašili ljude Čuda, zemljotrese, led, kiša, poplava, Allah šalje da bi zastrašio ljude. Da bi ljudi razmišljali o tome. Zato kaže Katade, poznati mu Fesir, tumačići samo ovaj zadnji dio ajeta gdje kaže وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَحْوِيفًا Mi ne šaljemo ajete osim da bi zastrašili. Kaže Katade, Allah Đelešanuhu zastrašuje ljude kako on hoće. Ne bili razmislili. Ne bili se pokajali. Ne bili tobe došli. Zato kaže Allah poslanik ali salatu wasalam u hadisu koji izbilježu Buhari i Muslim. Inne šemse wal qamara ajatani min ajati Allahi. La u li meuti ahadinu wala li hajati. Zaista sunce i mjesec dva Allahova znaka. I oni se ne pomračuju zbog smrti nekoga ili zato što je neko se rodio. Ne. Kaže, to su Allahovi znaci kojima on zastrašuje ljude. Kaže Allah poslanik ali salatu wasalam u nastavku hadisa. Kada se to desi, kada to vidite, požurite na namaz. Požurite činite dovu. Požurite činite istikvar. Wallahi sjećam se prije možda 5-6 godina kada je bilo pomračenje sunca. Ljudi ništa ne radi. Nema, kaže, šta se više radi, kaže, sudnji dan. Hmm, prpa. Sudnji dan ibade. Allah sa njima straši ljude. Prisjeti se, balan dok si još na Dunjaluku, prisjeti se. To ti je prilika, prisjeti se. Imaš još priliku. Evo ti Allah daje, na nebesima pomračilo se sunce. Pomračio se mjesec. Pa da malo se probudiš. Da se malo probudiš da si na Dunjaluku, da ti je vrijeme brzo da ćeš ići sa Dunjaluka. Zato se prenosi u vjerodostojnim predajama da je za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu se potresla Medina tri puta. Kaže Omer, wallahi ahdestum. Tako mi Allah, kaže, neke ste grijehe učinili velike u Medini. Ako se, kaže, još jednom potrese, vidjet ćete šta ću vam raditi. A ima predavlje, kaže, neću više samo živjeti u Medini. Sam nek još jednom potrese. Omer je znao da se Medina trese i sva zemlja zbog grijeha. Nije imao nikakvi dilema. Zašto? Kaže, vallahi ahdestum. Nešto ste uradili, neke novotarije ste uveli. Samo kažem se još jednom potrese, pa ćete vidjeti. Kaže, vidjet ćete šta ću vam ja uraditi. Uzvišeni Allah, braću moja draga, u ovim ajetima vidimo jasno, jasno, nedvosmisleno ukazuje, i Allah u poslaniku ovom hadisu, jasno, nedvosmisleno nam ukazuje da je cilj slanja ovih nezgoda, ovih čuda, ovih dešavanja da se ljudi opameti, da se zaustavi, da razmisli, da shvati da su na dunjaluku, da shvati da im jednog dana valja ići, da im shvati da kako god je to desilo se danas u Turskoj, sutra se za sada može desiti u Bosni. Da postavi sebi pitanje šta sam pripremio za taj moment. S druge strane, braću moja draga, ovo je opet pokazatelj savršenstva ove vjeri koja nije ostavila ništa nedefinisanim. Pogledajte koliko je ljudi koji nikada nisu pomislili da vjera toliko precizno govori o zemljopisima. I da tako precizna upustva daje o tome. Zašto? Kako? Koliko? Kada? Gdje? Kako se sačuvati? Sve nam je to naša savršena vjera pokazala. Nakon toga, nakon što smo shvatili da se to ne može desiti samo od sebe, nakon što smo shvatili mudro svega toga dolazi do pitanja, braću moja draga, koji su to uzroci? Zašto uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala šalje? Zbog čega šalje te kazne? Opet odgovor ćemo naći u Kur'anu. U knjizi koju smo mi kako zapostavili naći ćemo da su grijesi, braću moja draga, zapostavljanje, prakticiranje Allahove vjeri, da je to glavni uzročnik slanja kazni. Da je to glavni uzročnik slanja kazni. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Rum, "Zahara al fesadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd aminu 'amilu la'allahum yarji'un." Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zbog onoga što ljudi radi, zbog njihovih grijeha, pojavio se metež i na kopnu i na moru. Kaže da bi im Allah dao da iskuse kaznu zbog jednog dijela njihovog, njihovih grijeha. Ne zbog svega, već samo zbog jednog dijela. Zato, braću moja draga, prije nego što provučemo nas i naše stanje kroz ovu formulu, treba da budemo na ubjeđenju. Da ono što Allah daje, makar to bilo četvrtina miliona ljudi u nekoliko sekundi, to je Allahova milost i to je Allahovo upozorenje. Allah šalje kaznu zbog jednog dijela naših grijeha. A kada bi Allah kažnjavao zbog svega što činimo, vallahi niko na zemlji ostao ne bi. I to nisu moje riječi, to su riječi uzvišenog Allaha. I mi, razumno, kada pogledamo naše stanje, naših ulica, kada bi imali vlast i kada bi imali moć, ne bi dozvolili da narod tako čini. Allah je postavio granice, harame i ljubomoran je na njih i neće dozvoliti da se oni tako lako krši. Možeš kako hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. Možeš kako hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. Zato znajte i budite ubježeni da ono što se dešava, da je to samo jedan dio naših grijeha. Jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala, لَوْ يُؤَخِذُ اللَّهُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا Ma taraka ala zahriha min dabe. Kada bi Allah kažnjavao ljude zbog onoga što čini, nikog na zemaljskoj kugli ostavio ne bi. nikog. Walakin ila ajalin ali ih on do određenog roka ostavlja. Evo ti Bošnjo, razmisli do određenog roka. A kada kaže dovođe određeni rok, Allah zna svoje robove. A vidjeli ste u onom prijedodnom ajetu, kaže da bi ih Allah iskušao kaznom zbog određenog dijela njihovih grija, ne zbog svih grija, Jer zbog svih grija kad bi praštali, braću moja draga, ispaštali, onda nikoga na zemaljskoj kugli ne bi bilo. Kada govorimo o ovome nerijedu na zemlji, ne možemo da ne spominjemo, braću moja draga, da je najveći nerijed na zemaljskoj kugli nepoštovanja Allahovih granica. A drugi, s druge strane, najveći red i najveće uspostavljanje reda jeste pridržavanje za ono što Allah Đerašanu traži od nas. Zato kaže Allah u poslaniku vjerodostojnom hadisu, čiju vjerodostojnost je potvrdio Ših Albani rahmetullahi alihi, jele haddun yuqamu fil ardi, hajrun li ehli ardi min en jumparu arba'ina sabaha da se sprovede na Allahovoj zemlji samo jedna šerijatska kazna, samo jedna. Bolje je, kaže stanovnicima zemlje, od toga da im 40 jutara kiša pada. Može kiša pada 40 dana. Ali ako nisi napravio red na zemlji, džaba, dođe suša opet. Ali ako sprovodiš Allahove kazne, ako Allahove kazne i njegove granice sprovodiš, tada ćeš imati lijepi život u harmoniji. Lijepo. Kada se praktikuje? Kada se praktikuje? Pogledajte, ratni zločin Čovjek ubije sto ljudi, siluje toliko. Kaže tri godine. Da si ti njega kaznio kako treba. Ne bi njegovom praunučetu palo na pamet da podigne oružje na muslimane. Ovako normalna stvar. Normalna stvar. Normalna stvar da napada i na muslimane. I tako će uvijek biti. Zašto se ljudi usuđuju krasti? Boli ga briga. Zna ga zatvori 15 dana izlazi. Ako ga zatvori. A Boga mi da se u šerijetskoj državi. Ma on ti ozlad ne biti E tu je, braću moja draga, najveći rijed na zemlji. Tu je najveći rijed na zemlji. Zato nakon toga nam dolazi ono pitanje da naše društvo provučemo kroz ovu formulu. Da Allah kažnja i ljude zbog grijeha. Pogledajte, braću moja koliko su se ljudi izopačili. Do te mjere da vallahi istina se smatra neistinom, a neistina istinom. Nemoralne osobine se smatraju modernim, kulturnim. A nenormalne i nemoralne osobine se smatraju suprotnim. Pogledajte do čega je došlo. Čovjek ako lupam, ne puši, ne pije, ne krade, ne kurva se, ne zinaluči, zaostu. Ako to sve čini, eh, mašal. E, eh, ti si pravi. Ti, mam, za Evropi si, ubio si. Idi, brate, da Bog da... Bolji bio. Bolji bio. Šta će ti insan drugo reći? Idi, sa njima ćeš biti proživljen na sudnjem danu. Jer poslanik kaže, ćeš na sudnjem danu s onim koga voliš. Ako njih voliš i njiho ponašaš, sa njima ćeš živjeti. Pod njihovom zastavom. Tako su čudna vremena. S druge strane, pogledajmo objektivno na naše ulice. Zašto glumimo? Ili se pravimo da ne vidimo? Prostitucija, alkohol, krađa, korupcija, razgoličenost. Sve živo, ne postoji grijeh u ovoj vjeri, a da ga ne činimo i to ne malo, naveliko ga činimo i ne tajno, već javno. To je naše stanje. To je, braćo moja draga, naše stanje. Zato ne smijemo nikada zaboraviti. Mi ne smijemo nikada zaboraviti. Da one kazne koje se dešaju, da su upozorenja onima koji su živi. Da, dobro ste čuli. To su upozorenja nama, a ne onima koji su umrli u Turskoj, Iranu i Pakistanu. To su upozorenja nama, da se preispitamo. Da postavimo sebi pitanje, šta da sam ja bio tamo? Da li smo zadovoljni našim djelima? Da li smo zadovoljni našim ponašanjem? Pa ako nismo, evo tu je još prilika. Još smo živi. Sad smo živi. Da li ćemo biti do sabaha živi? Allah zna. Čujete tamo što, što drobi. Samo što ne počnemo skakati ovdje od zemlji. Wallahi, mene ne bi iznenadilo da sutra ne bude islamskog mosta. Ne bi me iznenadilo. Mi smo to zaslužili još prije deset godina da nas nima sa zemlji, nikako da nas nestani. E u tome je pouka nama. Pouka da uzmemo pouku i poruku. Jer možda je to zadnje upozorenje. Možda onaj događaj u Kini, možda je zadnje upozorenje bošnjacima da okrenu novu stranicu u svom životu. Jer, braćo moja draga, nemoj slučajno kome da padne na pamet. Da toliko naš šetan zavede pa da kažemo mi ne zaslužujemo kaznu. Ako tako počnemo razmišljati, znajte da je to put dalaleta i zabludi. Jer vallahi mi zaslužujemo kaznu. Nemoj da pomislimo. Ako to pomislimo, onda smo narod kojim pristoji propast. Pogledajte kako Allah u Kur'anu lijepo pojašnjava te šeitanske vesvese. Nažalost, velik broj ljudi, muslimana je potpuo pod te vesvese i propao na taj tanak led. Pa nikad u životu o tim zemljopisima ne razmišljaju da je to njima opomena i upozorenje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Efe emine ehlul kura en je'tijehum besuna bejaten wa naimun. Evo emine ehlul kura en je'tijehum besuna duhan wa hum jel'abun. Efe eminu makra Allah. وَفَلَا يَأْمِنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ Zar kaže stanovnici sela i gradova su sigurni da im neće doći kazna noću dok spavaju? Jesu li sigurni stanovnici sela i gradova da im neće doći kazna danju dok se zabavljaju? Pa kaže Allah Đelešanu, Efe eminu mekra Allah. Jesu li oni siguri Allahove kazni? Zaista je siguran od Allahove kazni samo narod kojim propast slijedi. Eheto sad popitajte, taj naš narod je siguran kazni. Ako kažu jesmo sigurni, eheto, Allah vam kaže da ste vi narod kojim propast slijedi. I Allah Đelešanu nam govori da je narod koji je siguran od kazni, da je to narod koji je krenuo putem propasti. Također, nemoj da nekome padne na pamet da Allah nije kadar da nas kazni. Wallahi svake sekunde, svake sekunde, jer on je taj koji kaže kun fe kun, budi i ono bude u istom momentu kada on hoće. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-An'am, kul huwa al-qadiru, kul huwa al-qadiru, en jeb'ata alaikum, Znajte, kaže Allah Đelešanu, reci, on je u mogućnosti, on je kadar da vam pošalje azab, da vam pošalje kaznu i ozgoru kamenje, led, kišu, oluje i ozdol, zemljotresi, vulkani, burkani i ostalo. On je u mogućnosti to, braćo moja draga, ali njegova milost je velika prema nama, pa to zato ne čini, ali je u mogućnosti. Zato Allah Đelešanu u Kur'anu na više od deset mjesta kaže je jesiru fil ardi fe janvuru Kefe kane aqibetu levine min qablihim kanu hum ešedde minhum kuvaten wa ekthara Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zašto ljudi ne putuju zemljom da vide kako su oni prije njih uništeni a bili su kaže jači od njih i ostavili su za sebe više tragova Više muzeja, više kula, više ovoga, više onoga. Ali kaže Allah Đelešanu, te ehaznehum bihim, a mi smo ih zbog njihovih grijeha kaznili. Zbog grijeha smo ih kaznili. Danas ne trebaš putovat. Da bi vidio u Americi šta je uradila Katrina, ili da vidiš šta je uradio tsunami. Odeš na internet ili na vijestima svaku noć. Eto ti, eto ti Allahovog ajeta u tvojoj kući. Ne moraš putovat. Džabe ti ljudi serviraju da se opametiš. E mi je siru, zašto ne putuju? E vuru, da bi vidjeli. Nije to da putuješ nako, da ideš na more, da se kupaš, da Allahu ne pokonamo. Ne, da se zaustiš. Tube, jarabi, vidi šta je uradilo. A, u Kini, u Kašmiru, u Turskoj. A, vidi šta je to da se malo zapitamo. Na više od deset mjesta nam u Kur'anu Allah Đelešanu govori zašto ne putuju ljudi da vide kako su prijašnji ljudi završavali. Zato kažemo, braću moja draga, žalosno je što je malo ljudi, duše niko im to i ne govori, koji na ove događaje gledaju iz tog aspekta, iz tog ugla. Da su to Allahova upozorenja. Pogledajte na ti događaje braću dragi. Kako s jedne strane ukazuju na veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala, a s druge strane šta još ukazuju? Ukazaj, ukazuju na slabost tog miskina, insana, siromaha. Najbolji primjer nam je, braću moja draga, tsunami. U nekoliko sekundi, braću moja draga, u nekoliko sekundi četvrtina miliona ljudi je smrtno stradala. Allahu akbar. Allah Đelešanu kun fe je kun samo kaže budi i ono budi. A s druge strane ukazuje na slabost insana koliko god tehnološki da si napredovao. Gdje su bila ta sredstva i uređaji koji ukazuju kada će se desiti zemljotres? Slabost insana, braćo moje, draga. A s druge strane, da se tu dešava sve pod Znači tim nekim Allahovim Đelešanhu emrom. I da to nije nikako dar prirodi. Ima mnogo, ima mnogo primjera, braćo moja draga, spominut samo jedan. Svi ste vi vidjeli, sigurno, ali smo indolentni prema tome i ne razmišljamo o tome. U Turskoj nestala čitava nasilja. Nema i kuda nikad nisu postojala. Šta je ostalo? Ostala su mjesta gdje se Allahu sežda činila. Ostale džamije. I te slike su obišle cijeli svijet. Kako ta priroda kada je rušilo, što nije rušilo i džamije? Allahovo davanje. Slušao sam ljude, šehove koji govore u Šri Lanci, znači kada se desio tsunami, da su došli u zološki vrt u kojem ni jednoj životinji nije palila dlaka s glavi. A čitav grad porušen samo životinjama koji ne znaju jadne, što nisu krive, što, što su insani postali gori od hajvana, njima nije padla dlaka sa glavi. To je pouka nama, to je pouka nama. Još smo živi da uzmemo pouku. Isto toga trebamo uzeti pouku. Da se to dešava Allahovim emerom i da to nije nikako priroda. Mi prihvatamo objašnjenje naučno. Kako se to desilo? ali ne tamo da je to priroda, braćo moje draga. Također, čovjek bi trebao da gleda na ova dešavanja s aspekta kada ga to posjeti na najveći potres koji će se ikada desiti. Koji je najveći potres? Najveći potres je potres sudnjeg dana. Kada god čuješ potres, kažeš Allahu akbar, Allahu akbar, sudnji dan je blizu, a sudnji dan je još veći potres.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 Pa kaže Allah tog dana ćeš vidjeti da će svaka dojilja baciti ono što doji. Allahu Svaka trudnica će, kaže, pobaciti plod koji nosi. Vidjet ćeš ljude, kaže, da su pjani. A nisu pjani. Nisu pjani. Kaže, već je Allahova kazna teška. Čovjeku se manta, da mi je na ne bi više loku, ne bi se više kurvo, ne bi više kamatu. Manta mu se nema. Rabbir dži'un, vrati me. Kada kaže nekom od njih smrtne muke dođu, gospodaru vrati me, da uradim kako dobro djelo. A, a, nema bibi. Gledao su tri su Kašmiru, pa u Indiji, pa u Pakistanu, pa Katrina, pa tsunami. Pa ti ništa nije bilo dovoljno, sad bi da se vratiš. E sad budi kopijan. Sad budi kopijan. Kad nisi na vrijeme bio trijezan. Kad si na Dunjaluku bio pjan. Evo ti sad budi pjan. Zašto? Zato što je Allahova kazna, kaže, teška. Kad vidi kako se žestoki računi polažu. Ma jelfizu min qawlin illa ledehi raqibun atid. Oni neće ni jednu riječ izustiti, a da i neće oni koji bdiju zapisati. Iqra kitabek, kefabi nefsike ljevme alejke hasiba. Evo ti knjiga tvoja, čitaj sada na sudnjem danu šta si činio, šta si radio. Ha, dovoljan je tebi sam ti da sebi bude svjedok. U suri Jasin. Na taj dan će njima svjedočiti njihove kože i njihove ruke i njihove noge. Nemaš ti, a bibi šta? Pa kaži, što pričate? Aj, Allah nam kaže, dao moć da i mi danas pričamo. Zato Allah Đelešanu u suri koju mi učimo, ali ne razmišljamo. Kada govori u sudnjem danu, Iza zulziletil ardu zilzaleha, wa ahrađati ardu efqaleha, wa kale insan maleha. Jaume idin hadithu ahbaraha. Tog dana kada se potrese, pa kada izbati svoj teret, kada je Allah naredi, kaže, taj dan će ona svoje vijesti kazivati, gdje si išao, u džamiju, u kafanu, na koridu, na plažu. A, taj dan će zemlja svoje vijesti kazivati. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Ko uradi trun dobra, trun, vidjet će ga. A ko uradi trun zla, vidjet će ga. Ne brda, trun ćeš zla vidjeti. Sve ćeš vidjeti. E na to bi nas trebali asocirati zemljotresi. Da se prisjetiš, a, tri su Kini, Allahu akbar, Allahu akbar, sudnji dan, šta sam pripremio za sudnji dan, kakav sam, prema komšiji, prema bratu, prema rodbini, prema majci, prema gospodaru, lažem li, pijem li, pušim li, šta radim? A, tako bi, braću moja draga, trebali da gledamo na te događaje. Jer Nemoguće je da čovjek kada bi gledao na te događaje s tog aspekta da ostane ravnodušan. Da ne postavi sebi pitanje. Pa kaži, šta da sam ja bio u toj Kini? Šta da sam ja bio u tom Istanbulu? Šta da sam ja bio u tom Iranu? Pa otišao gospodaru. Pa kažeš sebi, ah, ja sam još živ. Još imam priliku. Još imam priliku da budem bolji. Tako bi, braću moja draga, čovjek trebao da razmišlja o tom o tim događajima. S druge strane, trebali bi biti zahvalni, vallahi da ne ustajemo sa seđdi, što Allah trpi ono što se tamo radi. Normalno ne izuzimam ja nas, ali sad sekundarno govorim. A i mi smo u deset deka, braćo moja draga, vjerujte. I mi smo, braćo moja draga, gdje smo? U deset deka. Da budemo zahvalni Allahu što trpi ovo naše ponašanje i naše griješine, Što nam daje svakim danom novu šansu. Ali je pitanje kada će doći zadnja šansa. Treba da budemo zahvalni Allahu subhanahu wa ta'ala. I treba da znamo. Nemoj da se zavarati i kažete, alhamdulillah sam dobar. Moja porodica, moja kuća. Habibi, u sirova drva gori, u suha gori sirova kad dođe kazna, kad se sana izlije, kad ponese sanski most, ko što je ukrušci odnijelo cigane, odniće i tebe. Nisi ti je vlija da će Allah Đelešanu ostaviti tvoju kuću čitav. Odniće te do Banja Luki. Znaj. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة Bojte se kazni i smutnja iskušenja koja neće zadesiti samo one koji su loši. Ode sve. Ode smo svi. Zato je veliki upitnik koliko radimo da se to ne dešava. Zato kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam u hadisu Tirmizije, koji je še Albani ocjenio vjerodostojnim. ili ćete naređivati na dobro ili i odvraćati od zla. Ili će Allah poslati kaznu, pa ćete ga dobiti i dozivati, ali vam se neće odazvati. Sjetite se kako smo 92. i 3. i 4. pod logorima i svugdje ne. Gospodaru, nema gdje si bio 90. da vićeš gospodaru. Već si 90. na moru. A 93. gospodaru. E, taj gospodar je kazao, Sjeti me se u dovi kada je blagostanje, pa ću te se ja sjetiti u teškim momentima. E tako, braću moja draga, tako mu'min treba da razmišlja. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, znaj za Allaha u blagostanju, on će znati za tebe u teškim momentima. Ha, Ibrahim ali i selam čitav život nije bio dobar, pa kad su ga bacili u vatru, mislite da bi to valjalo, da bi Allah Đelešanu vatri nakon kazao nemoj, ne, Ibrahim je čitav život bio mu'min. Pa kada su ga bacili u vatru, intervencija iznad sedam nebesa, kuni berden salamen ala Ibrahim, budi na Ibrahimu alaihi wa salam. Sa'ad ibn Vekas, kada su došli kritični momenti, njegova doba se primala. Ne može vojska prijeći. Vojska preko vode ide. Može i preko vode kad si mu'min. Ne može u našim dunjalučkim zakonima, ali može kad si mu'min. Sve može. Može Omer stajat na mimberu, a vojska na drugom dijelu zemaljske kugle i kaže ja, Sarija, džebel. Bez mobitela. Kaže, pa smo čuli Omerov glas. Može kad si mu'min, sve može. Sve može kad si mu'min. Kad znaš za Allaha u blagostanju, znači i on za tebe u teškim momentima. to kaže u poslanik alaihi salatu wasalam, ko želi da mu se Allah u teškim momentima odazove, nek pazi na Allaha i nek mu mnogo dove čini u blagostanju. A kad dođu teški momenti, nema. Tu samo dolazi ono što imaš, što si pripremio. Nema simus. Ako nisi ljeti radio, Bogam ćeš se patiti. E tako, braću moja draga, zato na kraju ovog našeg druženja, jadni smo svi mi. Jadni smo, hiljedu puta smo jadni, ako iz svega toga ne uzmemo pouku. Ako iz svega toga ne uzmemo pouku, braću moja draga, jer svakim danom smo svjedoci opomina. Svakim danom na vijestima upalite vijesti pa ćete vidjeti opomenu. Kada vidite u Iraku desilo se danas 30 mrtvi, to je opomena. Kako? Zato što je poslanik rekao neće sudnji dan se pojaviti dok ne bude mnoštvo ubistava. Ha, opomena. Ali je samo pitanje kad će biti zadnja opomena. Braćo moja draga, tako treba da razmišljamo i tako treba da gledamo na ta dešavanja. Zato rezimiramo ovu našu emisiju i naše predavanje i naše druženje. I kažem, sve što se dešava, dešava se Allahovim emerom. I svaka kazna koju Allah pošalje ljudima je samo dio onoga što su zaslužili. Samo dio, braću moja draga, onoga što su zaslužili. Ali s druge strane, Allah nam daje upozorenja i neće popraviti naše stanje, znajte i budite ubijeđeni i to su njegove riječi, a njegove su riječi apsolutna istina. Neće popraviti stanje jednog naroda dok se taj narod ne popravi. Inna Allahe la ma bi hatta ma bi Allah neće popraviti stanje jednog naroda dok se taj narod ne popravi. Zato rezime svega opet način kako se možemo zaštititi, sačuvati jeste da druge pozivamo islam, a prije toga da se dobro očistimo, da se dobro pokajemo od svega što smo činili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu pozivajući sve ljude na pokajanje. Pa kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala Ja amenu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O vjernici, Allahu se iskreno pokajte. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه Ne bi li Allah, ako se pokajete iskreno, ne bi li preko vaših loših postupaka prešao i u džennetske bašće vas uveo kroz koji će rijeke teći na dan kada Allah neće osramotiti poslanika i one koji su vjerovali sa njim. Molim Allah Đerlešanhu da ono što smo čuli bude dokazom za nas, a ne protiv nas. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u ovim teškim vremenima. Da pomogne našu braću muslimane magdje gdje bili na kraju Subhanika Allahumma wa bihamdike šerun la ilaha illa ente stagfiruke ilike.